والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Kita lanjutkan kajian tentang keutamaan kenapa kita membahas pergaulan hadis ini bagian keempat bahwa hati adalah sesuatu yang akan berhadapan dengan berbagai fitnah. Tuzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tu'rad al-fitan ala qulubi ka ard al-hasir yudan yudan Fitnah masuk ke dalam hati setiap orang seperti anyaman tikar selembar demi selembar fa yuqalbil usribaha nukitat fihi nuktatan sawda' Hati yang mana saja menerima fitnah itu Maka akan dituliskan Di hati itu bintik hitam Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatan bayba Hati yang mana menolaknya Maka akan dituliskan Titik yang putih pada hati itu Hatta ta'udul qulub ala qalbin Sampai hati itu akan menjadi dua bagian qalbun aswada murar mubadan yakni satu hati yang hitam kalkuzi mujahlian seperti eh, gayung yang tertelungkup lihatlah hati yang telah menyerap fitnah bid'ah dia berada dalam kejumutan, dia tidak ingin berubah dari kejumutan itu. Apa yang terjadi pada diri mereka? Mereka la ya'ruful la ya'ruful ma'ruf wa la yunkiru munkar. Mereka tidak mengenal yang ma'ruf. Sehingga mereka menganggap suatu perkara yang ma'ruf sebagai sebuah kemungkaran. Yang mungkar akan dianggap sebagai kema'rufan. Dan ketika itu mereka tidak bisa diberi petunjuk dengan apapun. Karena hatinya seperti segaya yang terkelungkup yang tidak bisa menampung apapun lagi sudah ditutup hati. Di dalam Al-Quran ada tiga penutupan. Pertama Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata khatamah. Kedua Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata kafalah. -kata Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kata-kata qada. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wasawat wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah telah mengunci hati mereka. Kunciannya bagaimana? Dia seperti rumah. Antum keluar, antum kunci. Itulah yang dimaknakan dengan khatamah. Dan kunci itu kemungkinan terbuka. Karena hanya satu kuncian. Maka itu untuk dakwah kepada orang kafir ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sawa'un 'alaihim. Sama saja atas mereka engkau beri nasihat atau tidak engkau beri nasihat, mereka tidak beriman. Yang dimaksudkan di situ adalah sifat bahwa sifat orang kafir pada umumnya tidak menerima kebenaran itu. Kau nasihat atau tidak. Itu memberikan motivasi, bukan mematahkan. Kalau begitu percuma saja saya berdakwah kepada orang kufar. Tidak memberikan motivasi bahwa ketika Anda berdakwah tidak diterima orang, tidak selalu diingkari orang, sawaun alaihim, aksarum la yu'minun. Mereka tetap sebagian mereka tidak beriman. لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون لقد حق القول لقد حق القول Allah Ta'ala an min azabihi telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran tentang azab kepada mereka aksaruhum tidak seluruhnya maka jalankan dakwah karena dia kunci khasanah Lalu Allah Subhanahu wa taala firman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubihim akinnah?" Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran atau di hati mereka akidah atau dikatakan aqtaruha an ayatul bihim aqtaruha apakah di hati mereka sudah digembok apa makna aqtaruha di sini sudah dikunci dia dikasih gembok kelakuan orang-orang fasik seperti itu Maju. Kemudian Allah katakan lagi Zalika bi'annahum amanu Thumma kafaru fatubi'a ala kulubi Yang demikian itu Pada awalnya mereka beriman Kemudian mereka engkar Fatubi'a ala kulubi Lalu Allah kunci hati mereka Hati orang munafik. Bagaimana kunciannya? Seperti rumah Dikunci, digembok, langsung dipatri maka bahaya orang munafik itu sangat mengerikan dia tidak akan berubah bahayanya lebih besar dia dikunci mati oleh Allah dan tidak dengan tiga kuncian tidak ada yang berubah awalnya mereka beriman seperti orang yang menyalakan api masaluhum kamasalil ladzi sawqada nar perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api falamma adha'at ma hawlahu tatkala telah terang sekelilingnya zahaballahu binuri Allah cabut cahayanya Api memiliki empat sifat. Bercahaya, panas, membakar, bergerak-gerak. Apa yang Allah sebut? Cahayanya. Apa yang tinggal? Panasnya, membakarnya, bergerak-gerak. Begitulah keadaan orang-orang munafik kalau diturunkan firman Allah. Cahaya yang sangat menerang, mereka tidak mendapat petunjuk. Hatinya berada dalam kegelisahan. Duduk dalam menjadi segelisah rata-rata nak ngaji, rata-rata nak ijak. Rasanya kena singgung terus ustaz ni menyinggung terus saja. Ya, Hati-hati. Gelisah. Tidak dapat manfaat dari apa yang dipelajari. Buntu. Padahal dia duduk dalam majlis tapi dia tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan dalam majlis. Karena hatinya tidak mutlak kepada majlis. Hatinya tidak mutlak kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia ditutup hadinya sehingga dia tidak bisa memahami apa yang terkandung. Kuat hati adalah tempat sasaran dari fitnah. Maka itu para ulama melarang sangat keras agar supaya kita tidak duduk pada majlis-majlis ahli bid'ah. Kenapa? Karena hati itu mudah tergoda. Karena fitnah itu masuk seperti anyaman tikar, kalau dia sudah menjadi selembar tikar, lalu dilipat, hanya bisa membukanya orang yang mengetahui kunci membuat tikar. Kalau tidak, maka dia akan terobekkan tikar itu tidak bermanfaat, tidak bisa dilembar. Begitu hati menjadi tertelungkup, Antum duduk di setiap ahli bid'ah, dia akan berbicara, akan menggoda diri, <clears throat> rasa-rasanya betul juga. rasa-rasanya betul juga. Akhirnya menurutkan perasaan. Semuanya diukur dengan perasaan. Ada ayat Allah, ada hadis Nabi diukur dengan perasaan. Iya. Antum lihat. Orang-orang yang menentang ayat Allah, orang-orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berhenti dari dahulu sampai sekarang. Tetapi pola mereka yang baru hari ini tidak berbeda dengan yang kemarin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ar-Raddu 'ala Al-Zanaiqah wal Jahmiyah. Kitab itu sangat kecil tetapi manfaatnya sangat besar untuk dibaca oleh para dai. Atau Al-Imam Ad-Darimi Ad-Raddu 'ala Jahmiyah dari kita ambil saja satu poin dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pada masalah pertama ketika beliau menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala yang diragukan oleh orang-orang zindik, orang yang berpura masuk Islam lalu mengotak-ngatik ayat Allah. Para zindik mengungkapkan sebuah firman Allah, "Falamma najjat juluduhum badalnahum juludan ghayra." Tatkala kulit mereka sudah terbakar, maka kami ganti kulit yang baru liyadukul azab agar mereka bisa merasakan azab. Qala Zanadiq, berkata Zanadiq. Bagaimana ini? Kulit yang diazab adalah kulit yang berdosa. Tatkala dia habis terbakar, lalu Allah ganti yang baru. Dia juga azab. Lalu agar mereka merasakan azab lagi. Berarti kulit yang baru adalah kulit yang tidak berdosa. Lihat bagaimana subhan. Kulit yang terbakar, falamma nadijat duluduhum. Terkala kulit mereka hangus terbakar, badallahum juludan ghayr. Kami ganti kulit yang baru. Kulit yang terbakar, hadis. Ganti kulit yang baru, liyadukul azab. Berarti Allah mengazab kulit yang tidak berdosa. Dia akal bermain. Ayat Allah di kotak hati. Berkata Imam Ahmad, "Badalna juludan ghairaha, laisa ya'ni juludan ghaira juludihi." وهو بمعنى يجددها kata Imam Ahmad yang dimaksudkan dengan kulit itu bukan kulit yang lain tetapi kulit yang hangus tadi Allah bangun lagi bukan diganti kulit yang lain tetapi kulit itulah yang diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala mana yajdidu abadanna bermakna yajdidu memperbaharui sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui subhanallah Lalu merasa puaskah kita belajar akidah sebulan dua bulan? Rasulullah 23 tahun mengajarkan kita dua tiga bulan sudah bosan belajar akidah. Belum lagi masuk kepada bidang yang mereka membolak balik ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu lagi diambil oleh mereka. Mereka masukkan subhan yang menunjukkan bagaimana subhan itu bisa masuk di kalangan orang-orang yang ingin menunjukkan akal, menunjukkan bahwa akal berada di atas segalanya. Dari mana antum bisa mengetahui benar dan salah? Dari apa? Tanpa akal antum tidak mengetahui benar dan salah. Kalau begitu, tentukan. Setiap dalil yang bertentangan dengan akal, dahulukan akal kalian. Dia. Karena anda bisa mengetahui kebenaran hanya dengan akal. Lihat subhat yang dimasukkan Sehingga muncullah orang-orang yang mengabungkan akalnya, mengendengahkan akalnya, masuk dalam subhat ke dalam jiwa generasi-generasi muda, lalu mereka merasa bisa menafsirkan Al-Quran. Maka berkembanglah sekarang teori tafsir Al-Quran, hermanetika. Yang dikembangkan oleh jin. Teori tafsir yang dikembangkan oleh orang-orang orientalis dalam teori penafsiran Injil bahwa Injil itu ditafsirkan berdasarkan uh, sejarah hidup disesuaikan dengan zaman penafsir. Lalu hari ini berkembanglah tafsir Al-Quran dengan tafsiran sesuai dengan zaman. Ketika anda berkata, oh itu kan sahabat, dia manusia, kita juga manusia. Dia. Oh itu kan Abu Bakar, dia melihat Rasulullah, dia melihat ini, wajar keimanan yang seperti itu. Dengan sombong mereka berkata seperti itu, apa maknanya? Mereka merasa bahwa kalau dia hidup juga melihat mukjizat Rasul, bahwa dia mungkin bisa seperti Abu Bakar. Maka kita akan katakan kepada mereka, yang juga melihat sunnah Rasul, melihat mukjizat Rasul, bukan hanya Abu Bakar. Abu Jahal, Abu Lahab juga melihat, dan saya yakin antum kalau hidup di zaman itu, antum lebih dekat ke Abu Jahal, Abu Lahab daripada Abu Bakar. Sombong, subahat, masuk ke dalam diri mereka, ke dalam hati mereka. Maka itu hati-hati. Kena berani banyak majlis yang ingin hadir, yang ingin menundahkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa guna ilmu mustalahul hadis? Itu hanya karangan-karangan ulama saja membuat kita bingung. Jadikan akal sebagai ukuran. Iya. Mereka tolak hadis. Kita perlu hadis dan memahami ini. Kalau sekiranya hadis tidak dibutuhkan, maka tidak ada penggunanya pengutusan setiap rasul. Allah cukup menurunkan kitabnya, biarkan setiap manusia memahami kitab itu menurut selera di masing-masing. Guna dia utus rasul untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadis kan tidak terjaga. Dari mana bukti yang Nabi saya mengatakan hadis tidak terjaga? Adanya hadis palsu. Dari mana anda mengetahui hadis itu palsu? Kalau tidak ada yang sahih. Lalu kenapa anda campakkan yang sahih? Lantaran ada yang palsu. Bukankah sudah ada uang palsu? Lalu kenapa anda masih memakai uang yang asli? Kalau gitu copot gigi kalian semuanya Karena sudah ada gigi palsu Tongkan gigi kalian semuanya Mata kalian karena sudah ada mata palsu Dan menurut saya engkar sunnah itu Bukan manusia lagi Kenapa? Sudah ada manusia palsu ya, Akal Lalu mereka tafsirkan lagi Bukankah sebenarnya Solat itu hanya untuk beli rezeki, untuk mengingatku. Jadi cukup kita mengingat Allah, itu sudah maknanya solat. Pakai musnah rezeki, dirikan solat untuk mengingatku. Lalu kita ingat Allah, sudah cukup. Besok undang orang macam itu makan. Antum sediakan hidangan yang banyak-banyak, begitu bau nyerbu makan, stop. Coba bayangkan dulu ikan ini. Enak tak? Enak. Udang ini enak tak? Enak. Sudah, pulang. <laughs> Kenapa? cukup eling saja pada makanan ini, antum jangan makan. Kenyang apa tidak? Tubah itu ketika masuk, di hati-hati setiap orang, dia akan mempermainkan diri. Karena yang menular dalam hidup kita ini adalah penyakit. Satu keranjang tomat yang cantik, dimasuki satu tomat yang busuk, jadi cantik atau jadi busuk? Jadi busuk semua itu. Maka itu hati-hati, hati kita dengan subahat antum duduk dalam majlis-majlis ahli subahat akan jatuh sebuah hati itu kepada antum saya rasa tak ada apa-apa itu fitnah gitu rasa saya baik juga baik juga ustaz kalau jemaah orang-orang ngaji di salafi atau ini banyak bid'ah ustaz ini bid'ah itu bid'ah kalau yang ini tak ada bid'ah ustaz oh iya itu betul kerana dia tak ada yang bid'ah yang bid'ah itu lah jadi sunnah itu bid'ah tidak sunnah yang bid'ah itu jadi sunnah itu tak ada bid'ah lagi dia kalau kita kita jelaskan mana bid'ah atau tidak. Biar jelas kedudukan. Kalau dia tidak, tak ada bid'ah lagi. Semuanya sunnah. Amalkan saja. Apa yang mau amalkan, amalkan. Pokok urusan Allah yang menghitung nanti. Bukan orang. Subahat masuk. Masuk ke dalam jiwa, pemuda pun semangat. Lihat. Maka itu duduklah dalam majlis-majlis. Tapi jangan satu guru. Bergurulah dengan banyak guru kalau ingin tahu kelebihan dan kekurangan guru kita. Agar kita tidak menjadi orang yang tak asyik kepada guru. Begitu guru mati semuanya berhenti ngaji. Bahaya. Banyak guru maksudnya yang ahli sunnah, yang sepaham yang ini. Sehingga kita bisa berkembang. Ada sebagian jemaah kalau situ ngaji dia tak mau ngaji. Kalau ustaz ini ngaji, dia tidak ngaji. Dia nanya ustaz dulu. Siapa ngaji? Ustaz ni. Dahlah dulu. Tunggulah. Ya. Ha, itu subhat masuk tu. Besok Ustaz kena meninggal. Tak ngaji gaji lagi. Ustaz dah meninggal ni. Ah, Mana bisa berkembang? Maka itu dilarang taklid dalam Islam dan semuanya. Ya. Kemudian Abu Barrah Al-Aslami berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mimma aqsa alaikum sahawatil ghani fi butunihim wa furujihim wa mudillatil hawa Sesungguhnya yang aku paling takutkan menimpa kalian adalah sahwat yang bergejolak dari orang-orang yang saya ya bergejolak di dalam perut yang dan kemaluan kalian kalau itu akan mengantar Maka itu racun hati ada empat Banyak makan Banyak bicara yang tidak dibutuhkan Banyak bergaul Banyak memandang Itu racun hati yang besar dalam diri kita Banyak makan kita diberi benteng Dengan berpuasa Kiamat syarat sabar Manis kata'amin kumul ba'a Fa innahu aghadun lil bakar wa ahsanu lil farah fa in lam yastati fa alayka bis sawm fa alayhi bis sawm in fa innahu lahu nijah Para pemuda jika kalian mampu maka menikahlah jika tidak mampu menikah maka puasalah dan nanti akan menikah itu menundukkan pandangan kalian menjaga kehormatan kalian kalau tidak mampu berpuasalah puasa tidak ha? ke mall jalan terus apa tak bingungnya antar kuliah dengan tidak kan dilihat apa semuanya kan pakaian pakaian anak SMA pakaian apa TK yang kelima bahwa nilai suatu amal tergantung kepada hati إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينتهها فهجرته ما هجر إليه Rasulullah tidak menyebutkan dua kali cukup Rasulullah menyebutkan ma hajara ilaihi memberikan isyarat bahwa orang yang hijrah bukan jihad mangkana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli disebutkan dua-duanya sekalian kenapa keutamaan perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasul wa mangkana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atihi yusibuha fa hijratuhu mangkana alaihi tidak disebutkan menunjukkan kehinaan dari perjalanan hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan terlalu banyaknya tujuan orang dari perjalanan hijrah tidak perlu disebutkan sebagai penghinaan tidak pentingnya seperti itu yang utama hijrah karena Allah Subhanahu wa taala iya, tergantung kepada niat ya maka hadis tentang niat itu berkata Al-Imam Syafi'i dia memasuki 70 cabang daripada ilmu fikih Dia memasuki kalam jari satu perkataan yang meliputi dasar-dasar dari faedah hukum Islam. Min husni islami mar'itatuh ma la ya'nihi. Di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jangan dianggap bahwasanya kalau anda tak bisa main bola, gantungkan aja bola itu. Bukan begitu maksudnya. Begitu tujuannya adalah itu tidak penting. Kenapa tak lawangkan waktu untuk yang lebih bermanfaat? Anda berenang, jelas ada sunnah ni. Anda belajar menembak betul. Ini lah, latihan tembak menembak di game. Sudah mahir jadi nomor satu terus. Berhayal melawan orang Yahudi dalam game. Padahal kita sudah kena perang Yahudi. Apa? Perang intelektual. Dengan banyak main game itulah kalah juga dengan Yahudi. Walaupun di dalam game itu kita menang terus melawan Yahudi. Sebenarnya kita sudah salah sebab Yahudi buat game supaya kita kerja main game. Nah, ini mahasiswa yang banyak tu. Hoki main game. Latihan ketangkasan. Itu bohong, kan? Antum tak pandai main mobil, cuba antum main game. Antum jadi ahli kalau antum sering main, main game. Tapi antum tak pandai kalau mobil. Tapi soal main game mobil, antum nomor satu terus. Antum main jadi naik pesawat. Cuba antum bawa helikopter. Cepat sampai rumah sakit. Aneh. <laughs> Orang membuang waktu. Dengan keadaan yang lebih kian. Ya? Apalagi game strategi. Padahal game strategi itu adalah game strategi Yahudi melalaikan kita dari baca kitab-kitab. Kemudian ibadah hati lebih utama dari ibadah anggota badan. Al-Islamu alamiyah wa iman di qalbi. Islam itu atas realita kenyataan yang kita lihat. Wal iman fi qalbi, iman itu ada di dalam hati. Di dalam hati tingkatan yang tertinggi. Kemudian hati adalah sasaran dari setan seperti saya katakan tadi, Body selalu mengincar hati orang-orang yang lalai. Lalu kedelapan, penyakit hati sifatnya tersembunyi, sulit dipahami, kecuali orang-orang yang bisa memahami dan memahami agama mereka dengan baik akan tahu seluk-beluk penyakit hati kenapa terjadi hari ini banyaknya terjadi huru hara banyaknya terjadi perselisihan orang tidak tegur sapa apa sumber penyakit hatinya harus dipelajari keadaan demikian ya maka itu adalah pentingnya kemudian yang kesembilan 9 mengabaikan penyakit hati berarti mengundang bala petaka dan kehancuran antum lihat berapa banyaknya orang-orang yang sholat tapi sholat ini tidak bisa mencegah mereka dari kebijakan dia sholat pulang sholat sandal pun lewat semua lupas apa tidak ada perubahan kenapa? Karena Allah telah mencabut dari umat ini yang pertama sekali dicabut dari umat adalah kehusukan dalam solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awalu sayyin yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusuq hatta la tara fiha khasi'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Musnad. Dikatakan yang pertama diangkat dari umat ini adalah kekusukan Sehingga kita tidak melihat lagi di tengah umat orang-orang yang khusus dalam sholat. Maka muncullah pelatihan-pelatihan untuk sholat khusus. Macam-macam bentuk. Ya. Tidak ada kecuali dengan ilmuwan itu silakan pelajar. Ya. Tentang sholat khusus. Al-khusus. Syed Salim bin Aid Al-Hilari. Satu orang murid Syed Al-Bani. Al-khusus baca buku itu sangat lengkap sangat bagus sekali buku Al-Khusu itu untuk dibaca ya kemudian ada buku 33 cara salat khusu ada nabi apa hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kitab-kitab tentang khusu karena itu perlu pelajari karena sulit orang bisa menikmati solatnya kalau dia tidak khusu ya nah lihat berapa berdiri tidak mendapatkan kehusukan ya Nah, itu adalah malapetaka yang akan mengundang setiap orang yang mengabaikan persoalan hadis. Rasulullah bersabda, "Inna ar-rajula la ya'malu amala ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar." Wa inna rajula ya'malu amala ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Sesungguhnya seseorang benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Yang mana amalan itu bisa dilihat oleh manusia. Tapi sebenarnya dia ahli neraka tahu. <clears throat> Ada orang kelihatan sebagai ahli neraka. Dilihat oleh manusia. Tapi sebenarnya dia ahli surga. Oh ini pahamnya harus lihat. Tapi itu apa? Tergantung pada persoalan hati. Berapa tahun banyaknya orang tidak khusus. Solat ini bukan main. Rakaan pertama paling depan, rakaan kedua ke belakang, rakaan ketiga, honda tidak hidang. Khususnya bukan main. Tidak tahu, maka itu yang memberi petunjuk itu Allah. Kita bisa lihat orang datang dalam solat, tapi kita tidak tahu apa hatinya maksudnya. Maka perbaikan hati merupakan sesuatu perkara yang penting untuk menyempurnakan akhlak. Lim inna nabu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kepada Nabi. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada kita, akhlak kepada orang tua, kepada suami, kepada seluruh kaum muslim. Terbina. Maka cuba mulai. Karena tadi saya katakan bahwa dalam persoal tersiatun nukus orang terbagi tiga golongan. Golongan pertama berlebih-lebihan. Golongan kedua terlalu mengabaikan. Yang penting akidah. Ngaji, tak perlu ngaji masalah hati. Itu sasawuf. Bukan akidah. Penting akidah. Akhirnya, mereka memiliki akidah yang baik, tapi mereka berpecah belah. Kenapa? Mereka tidak dipecahkan oleh sirik, hurafat dan bid'ah, tapi mereka dipecahkan oleh persoalan hati. Sanu pedagang madu, sanu pedagang madu, sama-sama jual madu. Akhirnya, berperang gara-gara madu. Ngaji sama yang ini jual buku. Ini jual buku. Akhirnya lebih banyak tukang jual buku daripada pembeli buku. Berkelahi juga. Apa yang memisahkannya? Hati. Bukan akidah akidahnya sama ustaznya sama semuanya sama ngaji sama tapi balik ngaji luarnya masing-masing tak pernah ada tegur sapa tak pernah bersalam nengok muka kawan tu dari jauh sudah muak sekali aku kalau nampak muka dia tu lebih baik nengok tembok daripada muka dia apa persoalannya persoalan hati ya ada dulu ada tanya jawab sampai jam 9 batasnya katanya. Kata panitia. Bukan saya ya. Panitia bilang sampai jam 9. Kalau saya bilang kurang jam 9, Alhamdulillah. Ayo, ada pertanyaan? Thank you. Ini pertanyaan tulis di sini atau pertanyaan tulis di luar? Panjang betul. Mu'i memberi dan telah mensahkan fatwa haram bagi rokok. Tapi hanya untuk tiga golongan. Golongan anak-anak, ibu hamil, dan di ruangan umum. Ya, lain lagi tiga golongan itu hukumnya makruh. Pertanyaan saya, apakah dalam Islam ada masalah terhadap pembagian syariat? Saya tidak dapatkan. Dan membagi pembagian rokok itu tiga golongan, dasarnya Yusuf Fardawi. Antum lihat buku fatwa kontemporer ini. Rokok terbagi tiga golongan hukumnya. Kalau itu tidak memiliki pengaruh apapun kepada dirinya dan ekonominya, boleh. Tapi kalau itu akan bahkan kalau itu mengurangkan inspirasinya, itu wajib. Bahkan kalau dia tidak mampu dan merusak penghasilannya dan apa itu haram. Terbagi. Apa? Sebenarnya bicara tentang rokok yang praktis sajalah. Antum kerja satu hari. Antum pulang ke rumah. Antum pulang ke rumah. Antum kasih istri antum uang 100 ribu. Sudah itu istri antum itu ambil korek api. Dibakarnya uang 100 ribu. Kira-kira apa antum bilang sama istri itu? Antum kasih istri itu uang 100 ribu. Lalu dibakarnya uang 100 ribu. Lalu dia bilang, eh, uang. Memang. Begini kan uang terbakar. Uh. Apa kira-kira antum bilang? Istri sehat atau kurang sehat? Istri kurang sehat, tapi istri sangat pandai. Mas, kalau ini saya bakar, saya tidak merusak orang, Mas. Hanya uang ini yang robek. Tapi Mas tidak. Mas memang tak membakar uang, tapi Mas beli, sudah Mas bakar. Oh. Mengganggu orang lingkungan, merusak Bukankah itu akan menimbulkan penyakit kanker? Kantong kering, kalau tidak kanker kebenaran. Itu. Apalagi para pemuda sulit menikah lantaran terlalu banyak merokok. Maka itu dibuat tabungan rokok haram. Dana pernikahan. Jadi begitu aku mau beli rokok, oh, rokok. dana pernikahan. Antum kumpulkan satu tahun cukup dana untuk nikah. Nah, itu cara cara berhenti merokok. Iya. Ada orang mengatakan bahwa saya kalau tak merokok tak punya inspirasi. Kita tanyakan, apa antum waktu lahir langsung merokok? Tidak kan? Loh, kenapa antum tidak bisa berhenti? Sulit untuk berhenti. Sebenarnya faktor keimanan. ketika bulan puasa Ramadan iman antum meningkat naik antum berani menantang hingga dari pagi sampai menjelang berbuka antum tidak menyentuh rokok sama sekali bukankah itu menunjukkan ketika keimanan berbicara apapun bisa antum hentikan tapi setan tetap menggoda ikhwan begitu berbunyi bedu atau azan terdengar lebih baik merokok daripada makan buru Karena kita sudah menjadi seperti lokomotif. Kalau tak ada batu bara di sini dia tak berjalan. Ya, anak kasih tahu. Cara melepaskan rokok gantang sebenarnya. Pertama memang niat. Yang kedua, ketika ada rasa ingin merokok, antum biasakan minum, eh apa, ambil gula, apa, nau. Karena gula nau itu sambil memanfaat kepada kesehatan bagi orang-orang yang kena penyakit lever, atau penyakit kuning sering makan gula, gula nau itu paling bagus untuk memulihkan kembali keadaan dirinya. Kan gula nau itu berapa? Insya Allah akan biasa seperti itu. Ya? Coba jangan antum katakan itu kan teori Ustaz, bukan soal teori. Maaf, anda juga perokok ya sih. Ada lagi kuliah seperti antum. Tak banyak anak merokok, bukan seperti orang. Paling tiga bungkus satu hari. Sehingga berat badan anak itu cuma 35 kilo waktu kuliah. Antum pikirkan, anak kuliah berat anak 35 kilo. Kalau ada pacu lari, angin dari belakang, nomor satu anak tahu. <laughs> Tapi kalau dari depan tak bergerak-gerak. Ya? Itu. Tetap. Ha. Ya? Kemudian, banyak betul dengan lewat dan sebilang. Ini masalah MUI sedang merapatkan tentang fatwa haram untuk yang tidak menyeblos pada saat pemilu. Lantas jika memang fatwa itu telah disahkan oleh MUI, apa yang harus kita lakukan terlebih ya, masalah pilih memilih orang lain tidak perlu tahu. Karena itu melanggar kode etik pemilu. Ya kan? Masa antum gali tahu antum memilih atau tidak? Katakan kepada mereka apa hak anda? Anda saya laporkan kepada KPU tahu? Melanggar undang-undang pemilu, umum bebas dan rahasia. Sekarang anda tanya saya untuk memilih, itu urusan saya. Memilih tidak memilih kan urusan saya. Begitu. Bagaimana kalau ada fatwa MUI? Itu pun urusan kita. Tidak perlu kasih tahu orang kita mau pilih atau tidak. Kan selesai itu. Tenang saja. Jangan dibongkar. Kalau tidak, antum kena lapor pada pemilu. Pada KPU pelanggaran hak azazi. Warga yang negara yang baik dia tidak menuntut hak dia melaksanakan kewajiban. Apakah ada fatwa ulama salaf tentang bermain game? Bagaimana bila sampai membuang harta dengan membeli permainan game sampai ya jelas itu membazir. Kenapa itu main game? Itu aja. Antullah. Al-Mubazir menasihkan. Ya kan? Ya tentu ada kadang-kadang game anak-anak itu memang game dia bentuk new game tapi dia pendidikan dia belajar bahasa Arab ya bahasa ini ada ada bukan hanya sebuah strategi enggak tak dia ada game yang disusun untuk pendidikan pelajaran bahasa Arab mufradatnya dengan game ada soal-soalan dan dibuat tulis ini tulis ini ada cuman kita belum dapat ya antum mana sudah dapat itu aja apakah penyakit hati bisa menghapus amal kalau sirik akan menghapus setiap amalan kalau riak dia menghapus amal yang dimasukinya sumah juga menghapus amalan yang dimasukinya Allah menghalalkan penceraian tapi Allah membenci apakah ini termasuk satu hadis Riwayatnya saya tidak tahu tapi saya mendengarkan ini soal Tapi saya tidak tahu meneriwayat. Ya. Jika seorang istri menolak untuk ikut tinggal rumah dengan suaminya, apakah itu termasuk nusus? Bagaimana sikap suami disaringkan? Jelas seorang istri harus ikut suaminya. Lihat apa alasan dia tidak mau ikut. Apakah di rumah suaminya banyak maksiat atau ini? Ya. Kalau tidak, bukankah dia sudah akan nikah berarti telah diserahkan? Keadaan. Belajarlah menerima keadaan suami apa adanya. Memang rumah mer ya, RNA itu memang indah. Rumah mertua indah. Tetapi, tidak ada yang terbaik untuk kita kecuali kita hidup bersama suami. Lalu kita mengalami kesusahan dan kesenangan bersama. Maka akan terasa nikmat kebahagiaan itu bersama. Itu tidak berarti kita menghalang kita untuk tetap bakti kepada orang tua, tetap datang berkunjung. Lihat, biasa. Keadaan yang lebih Lihat apa alasan yang lebih tepat. Dan suami harus lebih bijak. Mungkin seorang ibu yang sangat susah, mungkin dia tidak bisa bergerak, dia lumpuh, tidak bisa berjalan, untuk bawa pindah tidak mungkin. Maka sang suami mengarah. Karena keadaannya lain, lain. Bantu istri dalam bakti kepada orang tuanya dan kita dapat pahala dari dari bagian yang demikian. Atau jika kita lebih banyak berkumpul atau bermain dengan orang awam belum sunnah dibandingkan dengan kawan yang sunnah akan membawa kita kepada fitnah atau subhat almaru ma'adinya khadirihi. Orang itu agamanya diukur dari siapa sahabatnya. Antum banyak berteman kepada tukang jual ikan, paling tidak antum pulang bawa bau anjirnya walaupun antum tak bawa ikan. bertemanlah dengan sahabat yang baik. Pergaulan manusia itu macam-macam. Ada pergaulan manusia itu adalah satu obat yang sangat butuh. Kita harus senantiasa bersama ini para sahabat yang yang soleh, yang taat. Kita boleh bertemannya senantiasa karena kita akan mendapatkan manfaat darinya. Ada teman itu seperti makan obat. Kalau kita butuh baru kita makan. Apa itu? Seperti teman-teman bisnis. Antum tidak perlu berlama-lama duduk kecuali dalam membahas misi. Sudah itu selesai. Sebab biasanya kalau mengembang-mengembang lagi pembicaraan lain. Eh, ada teman-teman yang antum sama sekali tak boleh berteman. Apa itu? Ya orang-orang jahat. Walaupun antum pakai peci, tapi antum memiliki teman seorang perampok pencuri, orang mengatakan antum pencuri. Walaupun antum dikatakan pencuri yang berhati baik seperti Robin Hood, Namun peduli tetap itu bertemanlah yang baik. Tapi tidak berarti kita tidak memberi nasihat kepada sahabat kita. Ada waktunya kita tetap bersahabat. Mahasiswa menemani temannya dalam rangka dakwah. Tidak tak. Berteman dengan siapapun tapi jangan jadikan mereka sahabat anda. Karena tidak ada riwayat menerangkan temannya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Tapi sahabat, apa perbedaannya? Kebiasaan seorang sahabat adalah meniru apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya. Tapi seorang teman, dia bisa mengatur. Anda bisa berteman dengan mereka, tapi anda belum bisa menjadikan mereka sahabat anda. Apa dia buat harus anda ikuti tidak. Ya. ya. Mata tu lampat itu payah. Ustaz, penyakit apa yang lebih berbahaya? Apa penyakit subahat atau penyakit sahwat? Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Jadi jangan suka mencari subahat, jangan ikuti sahwat supaya kita jadi sehat, ya. Dua-duanya berbahaya. Kalau disuruh memilih ya jangan dipilih. Mana lebih baik melakukan maksiat atau melakukan bid'ah? Mana lebih baik? ah Yang lebih baik ikuti sunnah. Iya, iya kan? Iya, yang lebih baik ikuti sunnah. Tapi kalau kita kalau ada yang terjadi mana yang lebih baik orang yang melakukan bid'ah atau melakukan maksiat itu berbeda jawabannya. Kalau ditanya mana yang lebih baik ya? mengikuti eh, apa uh, melakukan subahat atau melakukan uh, anu eh, sahwat. Uh, mana yang lebih baik? Yang lebih baik melakukan sunnah. Mana yang lebih baik? Orang yang jatuh ke dalam subhat atau orang jatuh dalam sahwat? Itu berbeda. Jawabannya tentu yang subhat lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang yang melakukan maksiat biasanya mengakui maksiatnya. Tetapi orang yang melakukan subhat, dia tidak menerima subhatnya dikatakan sebagai kesesatan. Orang minum khamar, antum bilangkan itu khamar, bahkan antum dinasihatinya. Ya ingat baru sedikit kata dia. Sambil mabuk dia ngomong enggak? Ya ingat baru sedikit. Ini khamar ni ham, tapi pergaulan. Nah. <laughs> pergaulan lagi. Haram. Ini pergaulan. Anda tidak pakai pergaulan jenggot aja sedikit. Saya banyak jenggotnya. Masih minum gede gede. Pergaulan. Tapi ya coba antum lihat orang yang melakukan subhat. Dia edan. Eh antum tuduh sesat. Dia nuduh antum sesat. Sesat om. Enggak. Kamu yang sesat. Kenapa? Tidak masuk sini. Itu. Itu dia. Bagaimana adab sikap kita mengadakan Israel adalah agresor. Pada Israel dinisbatkan kepada Nabi Allah. Padahal bantahan kita kepada mereka yang jahil. Apa mana agresor? <clears throat> Israel itu khizir. Agresor mana lebih kasar daripada Ibn Hizir? Anak babi. Nenek moyangnya dulu ditukutuk jadi babi. Khawatir. Dikutuk jadi monyet. Maka itu Darwin meneliti-meneliti ketemulah kepala nenek moyangnya dulu. Lalu dia umumkan bahawa asal manusia dari monyet. Keturunan dia jadi monyet. Keturunan kita bukan. Maka itu perangai Yahudi itu seperti monyet. Tak pernah puas. Itu yang saya bilang kan. Dikasih satu dia ambil. Kasih satu dia ambil. Tak cukup kaki dia ambil. Tak laut pakai kaki sebelah lagi. Makan. Sudah itu kita diajaknya juga lagi. Tak? Itu Yahudi. Try. Agresor memang iya. Tetapi orang berbicara tentang Israel bukan hanya kutukan. Benci, benci, benci. Rambutnya kayak landak tapi benci Israel. Benci apa kayak ini? Benci. Oh. Dilarang makan kentaki. Anda menyumbang satu peluru dengan kentaki. Tapi software baja, bajakan juga yang bibinya kendati dilarang seperti ini saja begitu tidak bisa tidak anda jangan minum Coca-Cola berarti anda menyumbang satu peluru laptop anda beli juga berapa peluru yang anda sumbang kalau mau baikot-baikot budayanya singkirkan dari generasi muda Islam segala atribut dan budaya-budaya Yahudi sehingga mereka hidup dengan identitas Islam kerana kehancuran satu umat bukan artinya umat itu hancur dan tidak ada di muka bumi ini bukan yang lebih parah lagi umat itu ada tapi dia hidup bukan dengan identitas diri pemuda-pemuda Islam dia hidup dengan nama Islam tapi identitas dirinya adalah Yahudi mereka tidak mencintai masjid mereka bergaul bebas katanya mereka menyembah Yahudi lihat apa yang mereka dapatkan? Bukup segala budaya. Buang segala atribut yang tidak berbau Islam. Itu yang akan menakutkan mereka. Bukan antum turun ke jalanan buat mereka takut. Sedangkan PBB dikentuti Yahudi. Apa lagi kita? Kentut dengan isi keluar kali. Ikhwan. Berhenti. Berhenti mengalami ilmu agama tidak akan bisa untuk mengalahkan Yahudi itu kecuali orang yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah beri diberi Allah kekhalifahan kemudian Allah memerintahkan Yahudi dikeluarkan dari Mekah dan Madinah padahal waktu itu kekuasaan di bidang ekonomi berada di tangan sang Yahudi dan kaum musyrikin keluar berapa tahun ekonomi Islam bangkit Singkirkan semua ekonomi yang berbau Yahudi dengan riba. Singkirkan semuanya. Sekarang bagaimana? Walan tabda amkal Yahudu walan nasara hatta tetabi amillatahum. Yahudi dan Nasara ini tidak pernah senang pada kalian sampai engkau mengikuti millatahum. Agama mereka, adat istiadat mereka, akhlak mereka. Yang dianggap mereka, yang disusun oleh hawa nafsu mereka. Yahudi punya tiga kitab. Taurat. Kemudian. Bukan. Dia Taurat. Kemudian dia pakai. Talmud. Untuk Yahudi modern. Dia pakai. Protokol Yahudi. Antum bisa baca tentang kitab Al-Makoniyah. Kalau antum bicara tentang Yahudi, antum baca baca dulu kitab Al-Masadiyah. Antum akan dibongkar semua kisah kejahancuran Islam disebabkan oleh Yahudi di antaranya. Kalau orang belajar politik, hari ini sebuah rancangan perang dunia ketiga sedang berjalan yang akan diuntungkan Yahudi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, maka seluruh umat Islam akan sibuk berperang. Umat Kristen pun sibuk berperang dengan Islam semuanya. Yahudi tetap melakukan pembantaian. Karena tujuannya adalah menghancurkan seluruh umat manusia dan agama kecuali Yahudi. <coughs> Dan itu bukan omong kosong, ikhwan. Antum baca protokol Yahudi. Antum ingin mendapatkan protokol Yahudi ini, antum pergi ke tuku, toko buku Gramedia, tapi antum jangan sebut protokol Yahudi. Antum bilang, saya mau beli buku International Jews yang dikarang oleh Henry Ford. Baca. Antum dapat suplemen ini. Kalau tidak ada jadi banyak bukunya. Ya. Banyak sejarah-sejarah baru antum rangkai semuanya nanti. Antum akan dapat. Kita tidak bicara politik Yahudi hari ini. Anak memiliki seorang teman sejak dulu saya tahu bahawa dia menggunakan akal untuk memahami nasihat Al-Quran kalaupun sunnah. Dua bulan yang lalu dia mulai ikut kajian sunnah namun ia malah semakin menjadi-jadi dalam memahami nas dengan akalnya. Anak sudah mencoba menasihatinya dengan segala cara tapi ia tidak uh, juga berhenti dan makin parah. Jadi sebenarnya dia tidak tahu Orang yang mengandalkan akalnya sendiri itu dalam memahami sunnah, ya. Antum sedorkan pada dia. Coba antum pasang pakai akal antum belajar. Ya. Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun engkau jumpai. Nah, apa nak dilakukan? Nak bunuh orang musyrik? Pakai akal lagi kan bunuh. Katakan pada ikhwan, Bagaimana antum akan memahami agama ini dengan akal? Allah mengutus Rasul. Akal kita ini terbatas. Anda ingin tahu bagaimana batasan akal? Ya? Tanyakan pada dia. Kalau antum memang hebat akal antum, tolong sebutkan kepada anak apa hubungan pantat monyet dengan bulan purnama. Pantat monyet yang perempuan berdina itu, kalau bulan purnama, maaf bicara, dia kemenangkin besar. Antum ah, perhatikan. Coba antum mainkan akal antum apa hubungannya? Kurang kuat. Sekarang antum sebutkan kepada anak bagaimana bentuk angin. Masuk dalam minyak jadi minyak angin. Masuk dalam kereta jadi kereta angin. Masuk ke dalam kita jadi masuk angin. Kalau kentut keluar angin. Tapi bentuknya siapa yang tahu? Katakan lagi kepada dia, ada seorang ingin disuruh menebang sebatang pohon. Di sini ada senso, Di sini ada kapak. Lalu si pulan mengatakan kita potong pohon ini dengan senso. Lalu yang pulan lain mengatakan, si B mengatakan, apa guna tenaga yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita potong dengan kapak. Kira-kira mana yang gila? Si A atau si B yang memotong dengan senso atau dengan kapak? Dengan kapak. Ada alat memangkasnya lebih cepat dia pakai gunakan. Kalau orang ini hanya gagap gila karena dia memotong dengan kapak dan itu pohon yang kecil. Bagaimana persoalan dunia yang lebih besar ini? Allah telah memberikan jawabannya. Kalau wa in kana za'un tisain farudu Allah wa rasuli. Kembali kepada Allah dan Rasul. Antum mengajar guna akal yang Allah berikan, saya rasa itu lebih gila daripada orang menebang pohon dengan kapak. Memang wajar kalau orang gila untuk menyatakan nasihat tidak mau mendengar nasihat. Karena tak ada orang gila mengatakan dirinya gila mesti orang lain dibilangnya gila. Ha, Ikhwan, jadi kalau kamu itu mau tetap jadi gila, terserah antum sajalah. Sudah. Hmm? Bagaimana menghadirkan hati untuk khusyuk dalam salat? Hati kita itu selalu hadir, kerana dia ada di dalam dada kita. Tak ke mana-mana. Ya kan? Bagaimana agar khusyuk dalam solat? Jangan apa? Anak lurus-lurus hari ini menghadirkan hati. Jadi yang kalau tak solat hatinya ke mana? Berjalan-jalan? Tak kan? Hmm. Maka itu menghadirkan niat atau kekhusyukan dalam solat itu tadi cara salah satu caranya adalah ketika anda sudah berduduk niat untuk solat untuk berjalan jangan lagi berbicara kecuali hanya untuk niat solat itu faktor utama sebenarnya. Ya. Lalu, ya tentu dengan sunnah Nabi. Ada beberapa cara. Takkan dalam dua menit langsung dapat khusyuk dalam solat. Kadang-kadang khusyuk dalam solat itu jadi alasan orang tak solat. Kenapa tak solat? Percuma saja solat kalau tak khusyuk. Kita pula yang solat disalahkan dia tu. Percuma solat kalau tak khusyuk. Saya tu kalau tak khusyuk, saya tak mau solat. Karena tak ada arti solat. Ya kita pula diajarnya sama ketika kita mengajar orang menuntut ilmu ayat belajar oh tunggu dulu ustaz kalau ustaz salah dua hukuman yang tahu kalau saya salah satu saja saya tidak tahu ustaz bangga dia lakukan maksiat aduh ini orang kadang-kadang Seperti yang kita ketahui bahwa dalam tata cara solat terdapat khilafiyah antara ulama. Apakah boleh melakukan solat dengan dua cara yang berbeda tersebut? E, terkadang ada solat dengan tata cara solat se bin Bas dan waktu dengan cara se albani karena ana ragu yang lebih sahih. Apakah istiqamah? Allah alam. Tapi yang kedua ini memakai dalil yang sahih. Dalam bidang mana yang antum ragu? Tidak semua pelaksanaan itu hilaf perunan. Tentu ada beberapa poin yang terjadi hilaf. Mungkin perbedaan antara turun waktu sujud. Mungkin perbedaan antara menggerakkan jari dan tidak menggerakkan jari. Ya. Mana antum yakini di antara kedua ayat itu? Dalil itu. Dan itulah yang antum pegang. Jangan mengamalkan dengan sesuatu keraguan pegang si Albania itu tidak pegang. Dan itu tu pegang kekuatan itu. Besok mungkin anak lebih yakin ini. Tapi kalau ini hari ini, ini zuhur ini, apa ini, ini, lihat dulu. Berarti antum tak punya pegangan. Ya? Jangan. Pilih. Ya? Itu dulu. Sudah lewat. 10 minit. Ya. Cukup insyaAllah. Ya, untuk malam ini. Karena ada acara lain lagi mungkin. Para Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.